บุ๊กทูสิบสี่ δεκατέσσερα Δεκατέσσερα. สี χρώματα Χρώματα. หิมะสีขาว Το χιόνι είναι λευκό. Το χιόνι είναι λευκό. พระอาทิตย์สีเหลือง Ο ήλιος είναι κίτρινος. Ο ήλιος είναι κίτρινος. ส้มสีส้ม Το πορτοκάλι είναι πορτοκαλί. Το πορτοκάλι είναι πορτοκαλί. เชอร์รี่สีแดง Το κεράσι είναι κόκκινο. Το κεράσι είναι κόκκινο. ท้องฟ้าสีฟ้า Ο ουρανός είναι μπλε. Ο ουρανός είναι μπλε. หญ้าสีเขียว Το γρασίδι είναι πράσινο. Το γρασίδι είναι πράσινο. ดินสีน้ำตาล Το χώμα είναι καφέ. Το χώμα είναι καφέ. เมฆสีเทา. Το σύννεφο είναι γκρι. Το σύννεφο είναι γκρι. Γιάνγκ ροτ δαμ. Τα λάστιχα είναι μαύρα. Τα λάστιχα είναι μαύρα. ำหิมะมีสีอะไร สีขาว Τι χρώμα έχει το χιόνι? Λευκό. Τι χρώμα έχει το χιόνι? Λευκό. พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง Τι χρώμα έχει ο ήλιος? Κίτρινο. Τι χρώμα έχει ο ήλιος? Κίτρινο. ส้มมีสีอะไร สีส้ม Τι χρώμα έχει το πορτοκάλι? Πορτοκαλί. Τι χρώμα έχει το πορτοκάλι? Πορτοκαλί. เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง Τι χρώμα έχει το κεράσι? Κόκκινο. Τι χρώμα έχει το κεράσι? Κόκκινο. ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า Τι χρώμα έχει ο ουρανός? Μπλε. Τι χρώμα έχει ο ουρανός? Μπλε. หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Τι χρώμα έχει το γρασίδι? Πράσινο. Τι χρώμα έχει το γρασίδι? Πράσινο. ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Τι χρώμα έχει το χώμα? Καφέ. Τι χρώμα έχει το χώμα? Καφέ. เมฆมีสีอะไร สีเทา Τι χρώμα έχει το σύννεφο? Γκρι. Τι χρώμα έχει το σύννεφο? Γκρι. ยางรถมีสีอะไร สีด Τι χρώμα έχουν τα λάστιχα? Μαύρο. Τι χρώμα έχουν τα λάστιχα? Μαύρο.